Pakartoto įstatymo knyga 26 skyrius Kai būsi žemėje, kurią viešpats, tavo dievas tau duoda paveldėti, ir ten apsigyvensi, pridėk pintinę visų savo pirmojo derliaus vaisių ir nunešk ją į vietą, kurią viešpats, tavo dievas pasirinks. Nuėjęs pas kunigą, kuris tuo metu eis tarnystę, jam sakyk, išpažįstu šiandien viešpaties, savo Dievo akivaizdoje, kad esu žemėje, kurią jis prisiekia mūsų tevams mums duoti. Kunigas paėmęs pintinę, padės ją prie viešpaties, tavo Dievo aukuro. Tu sakysi viešpaties, savo Dievo akivaizdoje. Mano tėvas buvo klajoklis, aramėjas. Jis nuėjo į Egiptą su labai mažu žmonių skaičiumi ir buvo ten ateivis. Jis tapo didelę, stiprią ir gausią tautą. Egiptiečiai slėgė ir spaudė mus, užkraudami mums sunkių darbų naštą. Mes šaukėmės viešpaties, mūsų tėvų dievo. Jis mus išklausė pažvelgė į mūsų pažeminimą, vargą ir priespaudą. Išvedė mus iš Egipto galinga ranka, siaubais, ženklais ir stebuklais. Jis atvedė mus į šitą kraštą ir davė žemę plūstančią pienu ir medumi. Štai dabar aukoju pirmuosius vaisius tos žemės, kurią tu viešpatie man davėjai palik auką viešpaties savo Dievo akivaizdoje ir pagarbink jį. Džiaukis tu, draugė su levitu ir ateiviu, kuris gyvena tavo apylinkėje, gerybėmis, kurias viešpats tavo Dievas duoda tau ir tavo namams. Kai atiduosi viso savo derliaus dešimtinę trečiais metais levitui, ateiviui našlaičiui ir našliai, gyvenantiems su tavimi, kad jie valgytų ir pasisotintų, kalbėk viešpaties akivaizdoje. Aš ėmiau iš savo namų ir daviau levitai, ateiviui, našlaičiai ir našliai, kaip man įsakėjai. Neperžengiau tavo įsakymų ir neužmiršau palėpimų. Nevalgiau nieko pažadėto gedėdamas neparečiau susitepęs ir nieko neatidaviau užmirusius. Klausiau viešpatė tavęs ir visą dariau, kaip man įsakėjai. Pažvelk iš dangaus savo šventos buveinės ir laimink savo tautą Izraelį ir tą žemę, kurią mums davėjai, kaip prisiekiai mūsų tevams. Žemę plūstančią pienu ir medumi Šiandien viešpats, tavo Dievas, tau įsakė vykdyti šiuos įsakymus ir paliepimus. Todėl laikykis jų ir vykdyk juos visa savo širdimi ir visa savo siela. Šiandien tu pareiškiai, kad pasirinkai viešpatį savo dievu ir kad vaikščiosi jo keliais, laikysiesi jo įsakymų, paliepimų ir įstatymų ir būsi paklusnus jo balsui. Šiandien viešpats pareiškė, kad pasirinko tave būti jo ypatinga tauta, kaip jis pažadėjo, kad tu įvykdytum visus jo įsakymus, kad jis išaukštintų tavo vardą virš visų tautų, kurias sutvėrė ir suteiktų tau garbę ir šlovę, kad tu galėtum būti šventa tauta viešpačiui savo dievui, kaip jis pasakė.